Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 5-ն է, տարվա 36-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1880 թվականի այսօրը Սանկտ Պետերբուրգի Ձմեռային պալատում ահաբեկչական պայթյուն տեղ ունեցավ։ Մահացավ 11 մարդ, եւս 56 վիրավորվեցին։ 1919 թվականի այսօրը Չարլի Չապլինը, Դուգլաս Ֆերբենքսը, Մերի Ֆիկֆորդը եւ Դեվիդ Գրիֆիթը ստեղծեցին United Artist կինոընկերությունը։ 1957 թվականի այսօրը սկսեց հեռարձակվել Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը։ 1993 թվականի այսօր Արցախյան ազատամարտի ժամանակ լղը ինքնապաշտպանական ուժերը լայնածավալ հարձակում սկսեցին Մարտակերտի ռազմաճակատում, որն ավարտվեց Հորադիզում, Կուբատլույում, Ջաբրայելում, Ֆիզուլիում եւ Զանգելանում կենտրոնացված հակառակորդի ռազմական խմբավորումների ջախջախմանը։ 2003 թվականի այսօրը Հայաստանը դարձավ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ։ 2003 թվականի այսօրը Հայաստանը պաշտոնապես դարձավ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության 145-րդ անդամը։ Այսօրը ծնվել են 1879 թվականին հայ ճարտարագետ եւ գյուտարար Հովանես Ադամյանը։ Գունավոր հերոստացույցի հայտնագործող Հովանես Ադամյանը 1925 թվականին Երևանի համալսարանում ստեղծված հատուկ լաբորատորիայում պատրաստել եւ գործողության մեջ ցուցադրել է հերատես Երագույն պատկերման սարքը։ Համանման համակարգ Եվրոպայում ներկայացվել է միայն 3 տարի անց։ Նա ուսանել է Մյունխենի, Ցյուրիխի եւ Բեռլինի համալսարաններում։ 1908-ից 10 թվականներին հերոստատեսության եւ լուսահեռագրության բնագավառներում գյուտերի արտոնագրեր է ստացել Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում եւ Ռուսաստանում։ Հովանես Ադամյանը ստացել է 21 արտոնագիր, որոնց մեծ մասը հերոստատեսության բնագավառում։ Ռուսաստանում 1918 թվականին ստեղծել է առաջին սարքը, որը հաղորդում եւ ցուցադրում էր սև եւ սպիտակ պատկերներ, ստատիկ պատկերներ, ինչը մեծ նվաճում էր հերոստատեսության զարգացման բնագավառում։ 1945-ից 1951 թվականներին Միացյալ Նահանգների Կոլումբիա ռադիոընկերությունը Նյու Յորքում կատարել է փորձնական ցուցադրում, իսկ 1951-ից 53 թվականներին Ադամյանի համակարգն ընդունվել է որպես կայուն համակարգ եւ օգտագործվել գունավոր պատկերներ ցուցադրելու համար։ Ադամյանը տիրապետում էր եվրոպական մի քանի լեզուների, տեխնիկական գիտություններին զուգընթաց ուսումնասիրում էր գեղանկարչություն եւ ճարտարապետություն։ Շախմատի մշտական խաղընկերներն էին Սանկտ Պետերբուրգի հայտնի շախմատիստները։ 1900 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ հասարակական եւ քաղաքական գործիչ փիլիսոփա Հայկ Ասատարյանը։ 1948 թվականին շվեդ ֆուտբոլային մարզիչ Սվեն Յորոն Էրիկսոնը։ Նույն թվականի նույն օրն է ծնվել նաև հայ գեղանկարիչ Լավրենտ Վարդանյանը։ Նրա աշխատանքները գտնվում են Հայաստանի նկարիչների միության ֆոնդերում, մի շարք երկրների անհատական հավաքածուներում եւ ցուցահանդեսներում՝ Ռուսաստան, Լեհաստան, Բուլղարիա, Ֆրանսիա, Իսպանիա, Արգենտինա, Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Մեքսիկա։ Հայաստանի Հանրապետության նկարիչների միության անդամ եւ Կերպարվեստի միջազգային ասոցիացիայի անդամ է։ 1956 թվականի հենց այսօրն է ծնվել շվեդահայ լրագրող, հրապարակախոս եւ փաստավավերագրական ֆիլմերի ռեժիսոր Սյուզան Խարդալյանը։ 1957 թվականին հայ երգչուհի Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ֆլորա Մարտիրոսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ կոմիտասի անվան միջազգային երաժշտական դպրոցի հիմնադիր, Artist for Peace բարեգործական կազմակերպության հիմնադիր, Never Again մշակութային շարժման նախաձեռնող։ Ֆլորա Մարտիրոսյանը հայտնի է ժողովրդական երգերի կատարմամբ։ Նրա հայրը Մարզիկ էր մայրը տնային տնտեսուհի, ծնվել է Գյումրիում։ Ընտանիքում 4 երեխա էին՝ երկու տղա, երկու աղջիկ։ Ֆլորան ամենափոքր երեխան էր։ Վոկալ տվյալները ժառանգել է Մորից, ավարտել է Գյումրու Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցը։ Ֆլորա Մարտիրոսյանն ավարտել է Երևանի Պետական կոնսերվատորիան։ 1973 թվականին նա մասնակցել է Գարուն 73 երգի մրցույթին եւ արժանացել առաջին մրցանակին։ 1987 թվականին ամուսնանում է լրագրող Հրահատ Գևորքյանի հետ։ Մի քանի տարի անց ընտանիքով տեղափոխվում է Միացյալ Նահանգներ, Լոս Անջելես։ 1997 թվականին նրանք վերադարձան Երևան եւ Ֆլորան, մինչեւ 2001 թվականը գլխավորեց Արմեն Տիգրանյանի անվան երաշտական դպրոցը։ 2001 թվականին ամուսնու նշանակման հետ կապված Ֆլորա Մարտիրոսյանը կրկին տեղափոխվում է Լոս Անջելես։ 2002 թվականին Միացյալ Նահանգներում հիմնում Կոմիտասի անվան երաշտական ակադեմիան։ 2007 թվականին հիմնում է Artists for Peace բարեգործական հիմնադրամը, որի կազմում ընդգրկվել են աշխարհարչակ երգիչներ, հոլիվուդյան գերասխեր իրենց ձայնը բարձրացնելու ընդդեմ ցեղասպանությունների, այլևս երբեք կարկախոսով։ 2011 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի պատվավոր կոչումը։ 1985 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ գրող Նարավարթանյանը։ 1985 թվականի հենց այսօրն է ծնվել Պորտուգալացի ֆուտբոլիստ հարձակվող Պորտուգալիայի ազգային հավաքականի Պորտուգալացի ֆուտբոլիստ հարձակվող Կրիստիանո Ռոնալդոն 1990 թվականին բրազիլացի ֆուտբոլիստ եւ պաշտպան Դալտոն Մորեյրա Նետոն 1990 թվականին ռուս շախմատիստ գրոսմայստեր Դմիտրի Անդրեյկինը 1992 թվականին բրազիլացի ֆուտբոլիստ հարձակվող Նեյմարը Այսօր փետրվարի 5-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 329 օր։